بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سوره المسد سوره المسد ni sura ya moja na kumi na moja sura hii anasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ikiwa ni sura yenye aya tano anasema tabbat yada abi lahabin wa tabba imeangamia mikono miwili ya Abu Lahab watabba na ameangamia naye mwenyewe ma aghana anhu malu haikumtosha mali yake kuweza kumwokoa wa makasaba wala cheo alichokichuma haitomsaidia sayasula nara atawengia moto mkali dhata labin moto wenye milipuko sio yeye tu wa mraatuhu ataingia motoni huo katika moto huo mkali yeye na mke wake hammalatal hatabi ambaye alikibeba kuni za kuwashia moto katika njia anazotaka kupita mtume Muhammad sallama na wafuasi wake waumini bibi huyu kwa lana aliyolaaniwa na Mwenyezi Mungu fi jidiha hablum min masali atafufuliwa akiwa shingoni mwake amebeba kamba mimasali kamba ya sumba ambayo in, aliyokuwa akibebea ma, makuni na majiba aliyokuwa akimfanyia maudhi mtume Muhammad sallallahu kwa makuni hayo sadaqallahu alazim